Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu və Teala bizə rəsulları barədə, nəbiləri barədə xəbər verir. Və biz müsəlmanlar olaraq Allah Subhanahu və Taala'nın xəbər verdiyi rəsullar və nəbilər onların hamısına imanın altı rukunundan birisi kimi iman gətirmişik. İmam Müslimin rivayet etdiyi səhih hədisdə Cibril hədisində məşhur hədisdir. Cəbrail əleyhissalam peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sual verir. "Və məl iman?" İman nədir? Əxbirni anil iman. Mənə iman barəsində xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavab verir ki, Əl-imanu ən tu'minə billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və bil yevmil əxir və ən tu'minə bil qədəri xeyrihi və şərrihi. İman Allaha imandır. Allaha iman gətirməkdir mələklərinə, rəsullarına, kitablarına, qiyamət gününə və xeyrin, şərin Allahdan olmasına. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cəbrail aleyhissalamın sualına 6 rukun sayır. Və o altı rukunun içərisində Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bir rusulihi, rəsullarına iman gətirmək. Və biz bütün rəsulların hamısına Allah subhanahu və teala'nın xəbər verdiyi Quran-ı kərimdə rəsullara, nəbilərə hamısına iman gətirmişik ki, onlar Allah subhanahu və teala'nın göndərdiyi rəsullar və nəbilərdir. Və Quran-ı kərimdə bunların sayı 25-dir. Nuh, İbrahim, İsa, Musa, Yahya, Zəkəriyyə, Davud, Süleyman, və ilaxır. Aleyhimüssələtü və sələm əcməin. Biz bu rəsulların və nəbilərin hamısının nübüvvətinə və rəsul olmalarına iman gətirmişik. Və Allah Subhanahu və Taala'nın Qurani Kərimdə rəsulların, nəbilərin öz ümmətləri ilə başlarına gələn qissələri bizə danışır Allah Subhanahu və Taala. Və Allah Subhanahu və Teala bu qissələri bizə Qurani Kərimdə nəyə görə danışır? Allah Subhanahu və Teala Hud surəsinin 120-ci ayətində buyurur ki: "Və kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadaka." Allah Subhanahu və Teala Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə xitaban buyurur ki: "Biz bütün rəsulların xəbərlərini sənə danışırıq ki, bununla sənin qəlbinə sabitlik verək." rəsullar barəsində Quran-ı kərimdə keçən qissələrdə hikmət bu ayətə görə insanın qəlbinə sabitlik gəlməsidir ki, iman gətirən birisi əvvəlki rəsulların başlarına gələn hadisələri bilməklə, oxumaqla, dinləməklə sabitlik tapır. Və Allah Subhanahu və Taala'nın bu rəsulları və nəbiləri göndərməkdəki məqsədi nədir? Allah Subhanahu və Taala Nisa surəsinin 165-ci ayətində buyurur ki, Rusulə mübəşşirinə və munzirinə li ən lə yəkunə linnəsi aləllahi hüccətən bə'dər rusul. Əl-əyə. Allah subhanahu və teala buyurur ki, biz rəsulları müjdə verən və xəbərdar edən göndərdik ki, bundan sonra insanların Allaha qarşı heç bir bəhanəsi qalmasın. Allah rəsulları və nəbiləri göndərib ki, insanların bəhanələrini qırsın. Rəsulların, nəbilərin göndərilməkdəki məqsədləri budur. Və biz bu rəsulların hamısına iman gətirmişik. Necə ki, Bəqərə surəsinin sonunda Allah subhanahu və teala iman əhlini, iman gətirənlərə vəsf edir və orada Allah subhanahu teala buyurur ki, Lə nufarriqu beynə əhədin min rusuli. Biz onun rəsullarının arasında fərq qoymuruq. Və həmsinin başqa bir Quran ayətində Bəqərə surəsində 253-cü ayətdə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Tilkə rusul faddallə ba'duhum alə ba'din. Biz rəsulların bəzisini, bəzisindən fəzilətli etmişik. Və bütün Allah subhanahu wa ta'alanın göndərdiyi rəsulların və nəblərin cəhətində ən fəzilətlisi, sonuncu peyğəmbər olan Quran-ı kərimin nazil olduğu Allahın rəsulu Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləmdir. Çünki o, rəsulların nəbilərin sonuncusudur. Allah Subhanahu və Teala Əhzab surəsinin 40-cı ayətində buyurur ki: "Mə kana Muhammedun əbə əhədin min rijalikum, vəlakin Rasulullahi və xatamen nəbiyyin." Muhammed sizlərdən heç bir kişinin atası deyil. Lakin o Allahın rəsulu və nəbilərin sonuncusudur, xitamıdır. Və sonra Allah Subhanahu və Teala Əraf surəsinin 158-ci ayətində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə belə deməsini əmr edir. Allah subhanahu və təala buyurur ki: "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ileykum cəmiən." Əl-ayə. De ki, ey insanlar, mən sizin hamınız üçün göndərilmiş rəsulam. Və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm digər rəsullardan, nəbilərdən fərqi odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün insanlar üçün göndərilmiş rəsuldur və bu da onun digər rəsullardan daha əfsəl olduğuna dəlalət edir. Başqa bir ayətdə Səba surəsinin 28-ci ayətində Allah subhanahu və teala buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا Əl-əyə Biz səni insanların hamısı üçün müjdə verən və xəbərdar edən göndərmişik. İnsanların hamısı üçün. Ənbiya surəsinin 107-ci ayətində Allah Subhanahu və Teala buyurur ki: "Və mə ərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləmin." Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərmişik. Və bu ayətlər göstərir ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin fəziləti digər rəsullardan, nəbilərdən üstündür. Səbəbi də odur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanların hamısı üçün göndərilmiş və ödündən qabaqki bütün şəriətləri nəsx edən, hökmünü qaldıran bir rəsuldur Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm. Və Qurani kərimdə zikr olunan nəbilərin, rəsulların içərisində bir rəsul vardır ki, Allah subhanahu və teala həmən rəsul barəsində Qurani kərimdə çox danışır. Hansı rəsuldur o, hansı nəbidir? İbrahim aleyhissalam. Xalilullah, İmamul Hunəfə və Əbul Ənbiyə, Peyğəmbərlərin atası, həniflərin imamı və Allah subhanahu və teala'nın xəlli İbrahim aleyhissalam haqqında Allah subhanahu və teala Quran-ı kərimdə çox danışır. Və bunun səbəbi, hikməti ondan ibarətdir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə Peyğəmbərlik verilən dönəmdə Ərəbistan yarımadasında olan insanlar üç qisimdə idi. Ya Yahudi idi, ya Xristiyan idi, ya da müşrik idi. Və ona görə də Allah subhanahu və teala İbrahim aleyhissalam haqqında çox zikr edir. Və hər üç qrup, Yahudi, Xristiyan, Müşrik, hər üçü İbrahim aleyhissalamı özündən olduğuna özündən olduğunu iddia edirdi. Yahudilər də İbrahim aleyhissalamı öz, öz, özlərinki sayırdılar. Xristiyanlar da öz, özlərinki sayırdılar. Və müşriklər də İbrahim aleyhissalamı özlərini İbrahim aleyhissalamın dininə mənsub edirlər. Allah subhanahu və teala bu üç qrupun iddiasına Quran-ı Kerim ayəti ilə cavab verir. Alimran surəsinin 67-ci ayətində Allah subhanahu və teala buyurur ki, Mə kənə İbrahimu yahudiyyən və lə nəsraniyyən və ləkin kənə hənifən muslimən və mə kənə minəl müşrikin. Allah subhanahu və teala buyurur ki, İbrahim nə yahudi idi, nə xristiyan idi. O hənif bir müsəlman idi və o müşriklərdən də deyildi. Bir ayətlə Allah subhanahu və teala üç qrupun üçünə də cavab verir. Yəni, ya, İbrahim əleyhissalam nə yahudi idi, nə xristiyan idi, nə də müşrik idi. Və Quran-ı kərimdə İbrahim əleyhissalamla bağlı olan ayətlər həddindən artıq çoxdur. İbrahim əleyhissalamın fəziləti ilə bağlı, nümunəsi ilə bağlı olan ayətlər çoxdur. Allah subhanahu və teala Nəhl surəsinin 120-ci ayətində buyurur ki, İnnə İbrahimə kənə ümmətən qanitən lilləhi və ləm yəku minəl müşrikin. İbrahim Allaha itaətkar bir ümmət idi və o müşriklərdən deyildi. Allah Subhanahu və Teala İbrahim əleyhissalamı bir nəfər olmağına baxmayaraq ümmət adlandırır. İnnə İbrahimə kənə ümmətən. İbrahim ümmət idi. İbn Əbi Hatim Rahiməhullah öz təfsirində Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumadan rəvayət edir ki, İbn Abbas buyurur ki, bu ayətin təfsirində İbrahim bir ümmət idi. Abdullah ibn Abbas buyurur ki, İbrahimin zamanında yer üzərində İbrahimdən başqa müsəlman yox idi. Ona görə Allah subhanahu wa ta'ala tək insana ümmət deyir. Yer üzərində bir müsəlman İbn Abbasın sözünə görə tək İbrahim aleyhissalam idi. Və bu dəlildir ki, Bir insan İslam şəriətinə görə haqq üzrə olduğu müddətcə həmən kəs cəmaat, ümmət adlanır. Və o insandan kənarda olan milyonlarla insan əgər şirk küfür üzərindədirlərsə, onlar ümmət deyirlər. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, Əl-cəmaətu mə vafəqə əl-həqqə və in kuntə vahdəq. Cəmaat tək olsan da belə haqqa müvafiq olmaq deməkdir. Ona görə də Allah subhanahu və teala İbrahim əleyhissalam haqqında buyurur ki, İbrahim Allaha müti bir ümmət idi. Sonra Allah subhanahu və teala Nisa surəsində 125-ci ayətdə buyurur ki, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا Allah subhanahu və teala buyurur ki, özünü Allaha təslim edən, salih əməl işləyən, İbrahimin millətinə tabi olan kəsdən, hənif olan kəsdən, din baxımından daha gözəl din sahibi kim ola bilər? Və Allah İbrahimi özünə dost etmişdir. وَاتَّخَذَ اللّٰهِ İbrahimə xalilə Allah İbrahimi özünə dost etmişdir. Allah subhanahu və teala bu ayətdə İbrahim əleyhissalamın dinini tərif edir. Sonra Allah subhanahu və teala Nəhl surəsində 123-cü ayətdə buyurur ki, "Summa avhayna ileyka an ittabi millata İbrahima hanifan və ma kana minel müşrikin." Biz sonra sənə vəhy etdik ki, hənif olaraq İbrahimin millətinə tabe ol və o müşriklərdən deyildi. Allah Subhanahu və Taala bu ayətdə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə əmr edir ki, İbrahimin millətinə tabe ol. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm hamiyə göndərilmiş rəsul idi. Necə ki, öncəki ayətlərdə zikr etdim. Qul ya əyyuhən nəs inni rasulullah ileykum cəmiyyən. De ki, ey insanlar, mən sizin hamınız üçün göndərilmiş rəsulam. Allah subhanahu və teala bu ayətdə hamıya göndərilmiş rəsula Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə əmr edir ki, İbrahimə tabi ol. İbrahim isə hamı üçün göndərilmiş rəsul deyildir. Allah Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə əmr edir ki, İbrahimin millətinə tabi ol. Və usul fiqh qaydasında deyilir ki, xitabun nəbi yəummu ümmətəhu. Peyğəmbərə edilən xitab ümmətinə də əhat, ümmətini də əhatidir. Deməli, Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə əmr edir ki, İbrahimin millətinə tabi ol. Biz də Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmin ümməti olaraq İbrahim əleyhissalamın millətinə tabi olmaqla mükəlləfik. Başqa bir ayətdə, Alimran surəsinin 95-ci ayətində Yenə Allah subhanahu və teala Peyğəmbər s.ə.və belə deməsinə əmr edir. Qul sədəqallah, de ki, Allah doğru danışır. Fəttəbi'u millətə İbrahimə hənifən və mə kənə minəl müşrikin. De ki, Allah doğru danışır. İbrahimin millətinə tabi olun. Allah subhanahu və teala hamıya göndərdiyi rəsula əmr edir ki, insanlara desin ki, İbrahimin millətinə tabi olun. Və bu ayətlər dəlildir ki, İbrahim əleyhissalamın millətinə tabi olmaq vacibdir. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala bunu həm sonuncu rəsuluna əmr edir, həm də sonuncu rəsulunun bunu insanlara çatdırmasını ona əmr edir. Və bu bir də vacib olan şey İbrahimin milləti nədir ki, bizim ona tabi olmağımız vacibdir. İbrahim Əleyhisselamın milləti nədir? Və Quran-ı Kerim ayətləri İbrahim Əleyhisselamın millətinin nümunəsinin nə olduğunu bizə bildirir. Allah Subhanahu və Teala Zuhruf surəsinin 26, 27, 28-ci ayətlərində buyurur. Allah Subhanahu və Teala Zuhruf surəsinin 26-cı ayətində buyurur ki: Və iz qalə İbrahimu li əbihi və qavmihi innəni bərəun mimmə tə'budun. İbrahim o zaman atasına və qövmünə dedi ki, mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzağam. 27-ci ayətdə Allah Subhanahu və Teala buyurur ki, "İlləllazi fətarani fə innehu sayəhdin." İbrahim dedi ki, yalnız məni yaradandan başqa o mənə hidayət verəcəkdir. 28-ci ayədə Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: "Fəcəaləhə kəlimətən baqiyatan fi aqabihi la'allahum yarciun." Və İbrahim bunu özündən sonra bir kəlmə kimi miras qoydu. Qalıcı bir kəlməkdir ki, insanlar o kəlməyə gəlsinlər deyə. Bu ayət İslam dininin giriş qapısı olan la ilahə illallah kəlməsinin canlı yaşanmasıdır. İbrahim əleyhissalam 1-ci ayətdə, 26-cı ayətdə buyurdu ki: Mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzağam. Bu, lə iləhə illallah kəlməsinin lə iləhə hissəsidir. İbrahim əleyhissalam müşriklərə deyir ki, İnnəni bərəun mimmə təbudun. Mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzağam. Sonra buyurur ikinci ayətdə, İlləlləzi fətərəni. Yalnız məni yaradandan başqa. Bu isə lə iləhə illallah kəlməsinin ikinci hissəsidir. İllallah hissəsi. Yalnız məni yaradandan başqa. Mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzağam, yəni ilahlardan, ilahlarınızdan uzağam. Sonra deyir ki, bir, birini oradan istisna edir. Yalnız məni yaradandan başqa. Və bu la ilahe illallah kəlməsinin İbrahim əleyhissalamın dili ilə canlı yaşanmasıdır. Və sonra 28-ci ayətdə Allah subhanahu və təala buyurur ki: "Və cəaləhə kəlimətən baqiyatan fi aqabihi la'allahum yarciun." İbrahim bu etdiyi şeyi özündən sonra qalıcı bir kəlmə etdi ki, insanlar o kəlməyə tərəf gəl gəlsinlər. Bütün təfsirçilər deyirlər ki, bu qalıcı kəlmə Lə ilə illallah kəlməsidir. Deməli, Lə ilə illallah kəlməsi İbrahim əleyhissalamın mirasıdır. İbrahim əleyhissalam onu canlı yaşayıb və özündən sonra miras qoyub. İbrahim əleyhissalamın bizim üzərimizə tabi olmaq üçün vacib olduğumuz milləti budur. Məryəm surəsində 48-ci ayətdə Allah subhanahu və teala buyurur ki, İbrahim əleyhissalam öz qövmünə deyir ki, وَاَعْتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَاَدْعُوا رَبِّي أَسَىٰ أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا Mən sizi və sizin Allahdan başqa dua etdiklərinizi tərk edirəm. Və yalnız öz Rəbbimə dua edirəm və ümid edirəm ki, Rəbbimə dua etməklə bədbəxt olmaram. Ayətin önündə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, İbrahim öz qövmünə deyir ki, وَاَعْتَذِرُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sizi və sizin Allahdan başqa dua etdiklərinizi tərk edirəm. Birinci müşrikləri, sonra isə onların şirkini. Və bu da Lə ilə illallah kəlməsinin açıqlamasıdır. Və sonra Mümtəhinə surəsinin 4-cü ayətində Allah subhanahu və teala buyurur ki, قد كانت لكم أسفة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الله سبحانه وتعالى Teala buyurur ki Sizin için İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda güzel numune var. Yani bizim için. Quranı eşidən insanlar üçün. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, İbrahimdə və onunla birlikdə olanlarda sizin üçün gözəl nümunə var. Onlar o zaman öz qövmlərinə dedilər ki, biz sizdən bəriyik, yəni sizdən uzaq və sizin Allahdan başqa ibadət etdiklərinizdən də uzaq və sizi inkar etdik və sizinlə bizim aramızda əbədiyyən düşmənçilik və nifrət yarandı. Ta siz tək Allaha iman gətirincəyə qədər. Və bu ayət İslam dininin əslinin hər bir mövzusunu əhat edir. Ayətin başında Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, sizin üçün İbrahimdə və onunla birlikdə olanlarda gözəl nümunə var. İmam Tabari rahiməhullah ayətin təfsirində buyurur ki, onunla birlikdə olanlar yanın nəbilər və rəsullar, bütün peyğəmbərlər. Deməli, ayətin mənası belə çıxır ki, İbrahimdə və bütün peyğəmbərlərdə və rəsullarda sizin üçün gözəl nümunə var. Çünki rəsulların və nəbilərin dini birdir. Allah Subhanahu va taala Ənbiya surəsinin 25-ci ayətində buyurur ki: "Və mə ərsəl və mə ərsəlnə min qablikə min rasulin illə nuhi ilayhi ennehu la ilaha illə ana fa'budun." Ey Muhammed, səndən qabaq nə qədər rəsul göndərmişiksə, hamısına vəhy etmişik ki, la ilaha illallah. Bütün rəsulların dəvətinin şüarı la ilaha illallah kəlmətidir. Nəhl surəsinin 36-cı ayətində Allah Subhanahu va taala buyurur ki: "Və laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha vajtanibu at-taghut." Biz hər ümmətə rəsul göndərdik ki, Allaha ibadət edin, tağutdan çəkinin. Bütün peyğəmbərlərin, rəsulların dini, dinlərinin əsli birdir. Tövhiddir. La ilahe illallah kəlmətidir. Ona görə Allah Subhanahu va Taala buyurur ki, İbrahimdə və onunla birlikdə olanlarda, rəsullarda və nəbilərdə sizin üçün gözəl nümunə var. Rəsulların hamısının dini, nəbilərin hamısının dini birdir. Şəriətləri fərqlidir. Allah Subhanahu va Taala Maide surəsində 48-ci ayətdə buyurur ki, "Likullin cealna minkum şir'atan və minhaca." Biz sizin hamınız üçün şəriət və minhac etmişik. Deməli hər rəsulun şəriəti və minhaci, yəni metodu fərqli olub. Bir peyğəmbərin ümmətində namaz 5 vaxt, birində 10 vaxt, birində 3 vaxt, bir peyğəmbərin ümmətində bir şeyin yeyilməsi halal, birində haram. Bu şəriətdir. Ancaq dinlərinin əsli bütün rəsulların, bütün nəbilərin dinlərinin əsli bir olub. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, İbrahimdə və onunla birlikdə olanlarda sizin üçün gözəl nümunə var. Onlar o zaman öz qövmlərinə dedilər. Deməli, bütün rəsullar və nəbilər öz qövmlərinə deyiblər. İnna buraəu minkum, biz sizdən bəriyik. Bütün rəsullar bu sözü deyib. Və mimmə tə'buduna min dunillahi, Allahdan başqa ibadət etdiklərinizdən də bəriyik. Kəfərnə bikum, sizi inkar etdik. Ərəb dilində kəfərə feili özündən sonra bi hərfi cəri ilə gəldikdə kəfərə feili kəfərə mənasını verir. Dil kitablarında bu zikr olunur. Kəfər nədikum, yəni kəffərnəkum, sizi təkfir etdik. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala öz Peyğəmbərinə əmr edir ki, Qul ya əyyuhəl kafirun, de ki, ey kafirlər. Deməli, bütün rəsullar, bütün nəbilər öz qövmlərinə kafir deyərək müraciət ediblər. Və sonra Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَبَدَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَى Və bilinlə sizin aranızda ədavət, düşmənçilik və nifrət yarandı. Nəyə görə? Çünki həmən qövmlər Allah subhanahu wa ta'alaya qarşı zülm ediblər, başqalarına ibadət ediblər. Ona görə Allahın göndərdiyi rəsullar, nəbilər öz qövmləri ilə onların şirk, küfr etdiklərinə görə düşmənçilik ediblər, onlara nifrət ediblər. Və bu imanın, bizim gətirdiyimiz imanın əslindəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əvsəkul ural iman el-muvalatu fillahi vel-muadatu fillah vel-hubbu fillah vel-buğdu fillah." İmanın ən möhkəm qulpu Allah üçün dostluq etmək, Allah üçün düşmənçilik etməkdir. Və Allah üçün sevmək